Ekber-i selefı tetakku edin. Selefte geçen zatların yollarını araştırın ve o yoldan o caddadan ehli sünnet vel cemaat caddasından girin. Sünnete cemaate mülazım olun. Sünnete, sünnet, peygamberinin sünnetine iktida edin. Ehli sünnet vel cemaat o tetetteri fi ümmeti selasine ve seb'une fika var ya o 70 fırkanın 72 kişi ehline bir çocuğu ehli cennet. Elini dayan ben ağlardım, ağlama oğlum. O cemaat büyük olacak. O peygamberimizin ve sahabesinin gittiği yol o yol. Yani ehl-i sünnet cennete kadar gider o yol. Allah bizi o yoldan ayırmasın inşallah. Fıkıh ve hadis öğrenesiniz. Fıkıh kitaplardan fıkıh okuyun, namaz meseleleri, abdest meseleleri, oruç meseleleri vesaire hak meseleleri bunlara fıkıh denir. Cahil kokulardan terhiz edersiniz. Cahil bir olursa ondan terhiz edin. Aman üstazınızı bırakmayın. Ee, ya bizim tarikatımıza havaceden tarih edirler. Hep hocadan hocaya gelmiş. Hep hocadan hocaya gelmiş. Onun için e, cahil kokulardan terhiz edin varmanız. Namazı cemaatle kılmaya devam ediniz. Hastalığınız, bir ağrınız, sızınız, bir maniniz yoksa cemaat daha faziletlidir. Sen de bilirsin ki evde kılınan bir dikkat, e, 27 dikkat, e, dikkat namazdan camide bir dikkat kılmak daha eftal. Sen bilirsin ki burada 500 dikkat namaz kılmadan e, Mescid-i Aksa'da, Kutsu Şerif'te e, bir çocuk dikkat namaz kılmak daha eftal. Sen bilirsin ki hadis-i şerif bu. Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mescid-i saadetinde bir tecrübülük atmana kılmak burada bir lütf kılmadan daha eftal. Kardeşimiz bizden daha iyi bilir bunları da dinleyenlere olsun bu öğütlerimiz e, ee, Beyt-i Şerif'te yüz, bir dikkat namaz kılmadan yani bir dikkat namaz kılmak Burada yüz müddet kılmadan daha eftal. Burada yüz bin lira sadaka vermeden Mekke'yi sevenlere bir tecik riyal vermek daha eftal. Allah! Başımızdaki devleti sen düzelt ya Rabbi. Bizi hacca gönderen bir devlete lütfet ya Kardeşlerimizle, bazılarımızla beraber Umre'ye olsun gidip kolay kolay Hacer-ül Esved'e yüzleri sürmek, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'nın huzurunda boynu büküp, sesimizi kesip oturmayı ve Resulullah'la takır takır görüşmeyi Rabbim nasip et ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, Nuri İslam hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, Fazilet Ramazan hürmetine, ismi ismiyle yazılan Muhammed Mustafa hürmetine Allah bizi buralarda birleştir ya Rabbi. Bana kardeşim, bizzat öğüt verirken daha ne diyor kardeşim? Az söyle, az ye, az uyu. Eh Zafin dediği gibi. Bunu Yahya bin Muaz e, konuşursana az söyle zikirden ötürüdür. Az ye oruçtan ötürüdür. Az uyu geceleri namaz kılmadan ötürüdür. Yani oralardan fazla dağılamıyorum çünkü elindeki bant ona kafi gelmeyecek. İkinci bir bantı da basarı sıyırmayacağım. Onun için şöyle sabık konuşalım. Hasmın kaç hastan kaç insanlardan, aslandan kaçtıkları gibi kaç. Has seni parçalar. Daima halyetinde ol. Daima halyetinde ol. Halyet, ölüm kısasında ol. Kalbini Allah'a ile koy. Taze oğlanlarla görüşme oyunun artar. Avretlerle görüşme şehvetin artar. Ramilerle, zenginlerle çok oturup satma tamağın artar. Asılarla sohbet etme isyanın artar. Halal yiyor. Abdülhalik Uzdüvan Hazretleri halal yiyor e, ee, Şahin Nakşibendi Efendimiz diye oturmuşsa bunu da Zübbetul Hakayık Tercüması Gayesi Sakayık kitabında görmüştüm. Şöyle bakınca dedi ki imanınızın içerisinde dirhem miktarı haram var. O da görmüşsünüz. O dirhem miktarı imanınızda haram bulunduktan sonra bizim tarikatta ilk yedi nihayeti hepsinde tefili sülük eder insan. Lakin kıymette bu dirhem miktarı haram bulunduğu müddetçe bir sene çalışsan bir adım atamazsın ileriye. Yani terfi derece iremezsin. Yalnız iyileri sevdiği için yine iyilerle beraber haşricem olur, cennete gidersin inşallah. Diyor. Yani yuhtaril mer'u ma menehabbe. İkisi iyiyle beraber haşricem olur. El mer'u ma menehabbe. Ya, evet, Böyle lefeysen insana halal ye, kiteden terhiz et, hastalıktan terhiz ettiğin gibi. Dün okuyordum yanımıza böyle geldi dostlarımın içerisinde. Çok taakkid ederim sol kimseye ki hastalık korkusundan yemekten terhiz eder, en sevdiği yemekleri yiyemez de cehennem korkusundan günahtan terhiz etmez, taakkid ederim de diyor. Çok gülme halkla mücadele eyleme. Satırda manyağı. Halkla mücadele eyleme. Yavaş et. Yani ee, bu sefer gelinler oluyor bazılar, bize mani oluyorlar. Onun için Üstün çöldük mevcudum diyeceğim de, durmayınlar efendim. Dünyanın en bantını bile tükenmiş olmuş. Erkin ee, mücadele, bütün nurunu öldürmüş. Dedem bize diyordu ki, onu çok anlıyorum Allah rahmet etsin. İnan çayı elimize alırdık. Buna iller ağaç düşse siz demir demeyin. Denizden yapılmış demeyin. Öyle mi bilemem Hak, siz haklıysanız da iddia etmeyin. Gidal bütünlüğünü söndürür. Ama için kardeşimiz bunları yapmaz da yalnız dışarıdan dinleyenlere öyle de olsun diye konuşuyorum. Kimseden nesne isteme. Çünkü istediğin için verirse, utandığından verirse haram olur. Gayet teklifsiz olacaksın da senin evinden lihyayı saadeti isteyecek kadar cesareti kendimde buldum. Ne olmazsa istemiyor, böyle ellerden öyle bir şey istemeyin diyor yani. Dünyaya mağrur olma. Hiç geçin, bir mesele kum varın giden. Nuh Aleyhisselam 1050 sene yaşadı, 1050 sene. Nasıl geçtin dünyayı ya muhtemelen? İki kasıla ham buldum, bir taraftan girdin, bir taraftan çıktın. İsterseniz dinleyenler siz de düşünün, şöyle oturun. Seferberlikler geçti, hicretler geçti, yani muhacirlik geçti, neler oldu, ne sıkıntılar geldi, ne keyifler geldi. Şuraya oturduğunuzdan başka bir şey biliyor musunuz arkadaşlarım dinleyenler? bulamıyoruz efendim. Gelmiyor. Yani öldük mü öyle olur. Efendimiz diyor ki denize kafanı sokan ve suya bastıkınca tıklıverin ya denizin içindeki dünyada durduğun olacak. Kafanı çıkardığın ahiret. Bu kadar bileceksin. Burada uzun bir hasretlik var. Çünkü biz 1940 senelik bir şey var. İnşallah razı olduktan sonra Kur'an okuyan ve kaside okuyan caminin içinde kardeşlerimizi banttan iki kalırsa onlara koyacağım inşallah. Dünyaya maruz olmak, gönlün daima ahiret enstitüsüyle dolu ola. Dedenin hasta gibi ola, insanın yanına varınca konuşmamanın için rahatsızım diyor. Yani böyle konuşmalardan rahatsızım diyor. Sana bir şey daha belirleyeyim. Yani bir yere varıp da onun evi tangalıysa, faizliyse, e, kanuna e, biraz meres, veres ettiyse, Kur'an-ı Kerim'e geri gitmediyse, o evde niyetliyim diyor İmam-ı Azam Efendimiz. E, niyetliyim demek olursa olmasan, böyle yemekleri yememeye niyetliyim demek olup yalan olmazsın diyor. Bazı Resul Bellediğim. Gözün hüryan ola, gözlerin ağıtlı ola. Amelin halis ola. Amelin halis muhlis ola. Tüm amelin Allah rızasını ola. Cehennemi diyor, lefalet doldururum kullarınla diyor şeytan. Yalnız muhlis olanlara gücüm yetmiyor. Tüm şeyi Allah rızasını yapıyor, onlara gücüm yetmiyor. Ya kardeşim, bu an tezarru ola. Diyeceğin diyeceğin eski de ola. Giyilmesi eski elbiselerde giyinmeli. Yoldaşın derviş ola. Yoldaşın derviş yok kimselerle e, yoldaşın. Rayan kısır ola. Evin mescid gibi namazla dola. Mulisin, yoldaşın Hak Teala Hazretleri ola. Ne kadar söylesem size değmek imkanını bulmadığımdan, bulamadığımdan, vaazının ve sohbetinin sonunda Kur'an okuyan bir hafızımızı atıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين قل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء استغل كلمات ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مددا قل إن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خلق الله العظيم Ha. عفت إلهي سنبني محتاج رحمتي قلبك تيم yaklaştı ehledim. İbrahim Beker'den kasete dinliyorsun. Geçmektedir vatanda garibane günlerim ben Her bir beni misalime mabudi akdesin Döndür واقبض إجرام طاقتهم مدد يا يا رب العالمين edim. Şahı ben de risaleti Davut bir saadete zemsün şakavetin Nurullahu şen eyle karanlık mezarını فانسان رياضي جنة عاتي مزلتي مدد يا يا çare bul. kalan var mı? Bir garip şu fenada Gülme gülme ağla gönül Derdim otur senin Gülme gülme ağla gönül İşi gücü cevru cefa Dünya kime kılmış vefa Hani Muhammed Mustafa كالذي أصحابهم siz olsun elveda Bunu dedi yaşlar doldu gözüne Bir fegandır düştü halkın özüne Hasenler Hüseyin'i almış dizine yavrum sana kurban olayım Gün sefer kıldı cihandan Mustafa Olmasın dünyadan hiç kimse vefa Her nedenli çok yaşarsa bir kişi Akibe ölmek divanın son işi ya ilahi Kılma bizi dua أجمعين